karadiridimba ikiganiro giha na n'akanya abarundi bari hanze kugira nabo bagire icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cyacu aho rero n'intumbero tuba twahaye kino kiganiro mu no munsi tuza kuyaga kubiki. Eh, kumbure ni benshi bagiye barabidusaba bivanye na buno buzima abarundi babayemo hari abavuga yuko uno munsi ibiharuro bivuga yuko uno munsi umurundi wabayeho munsi y'idolari rimwe kuvuga umuntu arabye ayo ayo madorari avunjwa aca amenya amafaranga umurundo n'umunsi abeshejweho ku munsi ni hagataho mu gihe ibiciro by'ibya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose bw'abarundi bigenda biduga gutyo bamwe bakavuga yuko ubuzima buriko buranka ubuzima buriko burazimba ku rugero runini cyane none ibyo biva kuki inzira kugira tubisohokemo abarundi babisohokemo n'izihe mweho nk'abarundi muri hanze interano yanyu niyihe abahinga bo babivuga kwiki kumbure je kugira ejo no hegejo hagira igihinduka hategekanywa iki nibiki byokorwa nibazo byinshi kumbure abantu cyane cyane abarundi twibaza kugira tureko uno ubuzima bwoba nk'ubundi abarundi baka baronka ubuzima bubabeshaho kujya bari basanzwe babeshejweho ni nyuma yaho hari kandi n'ikigwa cerekanye yuko uburundi bwabananije buri munsi ni ukuvuga mu bihugu bikenye cyane ntitwatebye rero twaciye twikora ku muhinga ni Gabriel rufite rongoye urikome reka ndabaramutse nongera ndabaha muri kino kiganiro si ubwa mbere mwamama twitaba iyo tubakeneye sangwa ikaze muri karadiridimba ego murakoze eh, nta n'umwe adashobora guterera umuganda kugira ngo igihugu cyiwe cyubakwe murakoze cyane Eric eh, uwimana niwe azakumfasha mu buhinga bw'ibyuma ndabibutsa yuko tuza guha ijambo namwe barundi muri hanze y'igihugu kugira mu gihe cyo muterereye ari intererano canke ari eh, ikibazo muraha hawe ikaze muza kwicisha kuri nimero za telefone irindwi na gatandatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi reka mbere n'ajya andi ma telefone bita ku meza ruguruye bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu nibutsa yuko izo nimero twatanguriye ko ni ukuvuga izo nimero bita nimero mobile mushobora kuzikoresha kuri WhatsApp call ni ukuvuga mwe murazishyira mu telefone hama mugashobora kuza kuzikoresha mu telefone apana kwandika kuko ubutumwa bwanyu bwogorana gusoma namwe kuko musanzwe muri abarundi mwarumvise yuko abarundi bavuga bati uno munsi ubuzima bwadutse cyane aho ikibazo umuntu yatangura kwibaza mbe kugeraho umunyagihugu avuga ko ubuzima bwabaye ndasita nk'ibwaduze akenshi biba byavuye kuki nitwo dudagura byose byavuye ariko akenshi eh, ni ibintu eh, kuri bitatu n'amajyana atandatu mm. urumva rero ibice bitavugwa n'ibiharage ibijyanye n'ibiraya n'ibindi ibyo twimbura hano mu gihugu harimo na bike na bimwe bimwe dushobora gukura mu mahanga mbwa hariho n'ibindi biba bivuye hanze nabyo ni biraduga icyo biva kuri ibintu biva ku nyamukuru mhm. eh, ubwa mbere ni ihindagurika ry'ibihe bibura kubera kubera bikenera ibyo bita matiyere poromyere mm. isima ikenera matiyere poromyere dore ibintu biva hanze kugira bihingurwe isukari ibi by'ibinyobwa bya burarudi n'ibindi ibintu byose bikenera amafaranga y'agaciro birashobora gukena bigatera bigaca bitera ikibazo e, iyo niyo ngorane njyewe mbona kumengo nayo irahambaye hanyuma hariho ikigira gatatu hari uno munsi ni intambara uburusiya Somborokeje muri ikirere mm. iyo nayo iratuma haba ibibazo hanyuma hariho n'ikindi kigira eh, kane eh, ni ikintu kijyanye y'uko leta itari idakora purakitivuma ntikora ngo igire imigambi yo gutegekanya mhm. eh, ahantu hose urumva twavuze ibintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe turavuga ibintu bijyanye n'amadovize turavuga mhm. cyane eh, intambara yo muri Ukraine muri Ukraine mugabo nagenda bakarorero ibihugu nka Egypt Egypt baronka imvura ngo bikorwe n'abahinga kuko eh, amasoroga ya politike aragira ajya amajambo yavugwa politiki avugwa ajya n'amajambo mugabo mm. ibintu nyabyo bikorwa mu mu buhinga eh, tudakoresha abahinga ibyo tuvuga byose tuba turihenda mm. eh, ashobora guca yiyumvira ibibazo bijyanye no guteza imbere igihugu kumbura n'ibibazo by'abanyepolitike by'imigambwe n'ibindi byari bikwiye kubisanya omwe gatonya erega urumva nakubwiye abantu mengo baje muri leta bagiye kwifungurira gusa by'ukuri mm. nta bintu byo guteza imbere igihugu je mbona mengo biri mu mitwa yabo kuko none we bisigura gute ngene uno munsi mwe mwavuze ko igihugu gifise ama mm, umurundi ubutunzi bw'igihugu bwose aho guhera gufasha abanyagihugu bose bufasha akazi gatoya k'abantu ibyo ni byo bihari ibyo biboneka mm. ibyo rero bitahindutse jewe nibaza neza yuko ibyo tuvuga ya masuru ya politiki tuba twumva bavuga bagira nabisubiye nivyo ntibihindura igihugu mm. oya reka kumbure muratubyico biva ko ico no kwita lekoze ariko umuntu ashobora kwiyumvira ati none kuki ibi bishika cyane cyane usanga biza kugwa kuri wa munyagihugu muto muto ikibabaje nivuga ku munyagihugu muto muto gusa reka ndabakaro gasanzwe kugira ngo ndabi ndabishire mu biharuro leta y'u Burundi ikoresha ubu uyifise amamiliyaridi muri igihumbi n'amajanindwi mm. muri budget demire 2022 uwo mwaka waheze egiseze bujetere demilivende igihugu cyari gifise amamiliyaridi igihumbi n'amajana indwi arenga gatoya mm. mwayo leta yatekanya kuzokwinjiza ayo nibyo bita redepanse Eh, ayo leta gukoresha yose mm. hanyuma ayo eh, izinjiza ayo yinjije ayo yinjije yari amamiliyaride amajana icyenda na mirongo irindwi n'indwi mhm. eh, murumva mwayo reka dufatire ko ayo yinjije amamwayo yinjije uca usanga yajya mu mugambi ni amafaranga amwe naho nagira nce ngaruka eh. ko tino nayo imigambi yacava hehe acava urumva nk'abanyamahanga badufasha baradufashisha amamiliyaridi amajana atatu na mirongo itatu n'atatu hmm. eh, amadeni leta ifata ibyo bita ni amamiliyaridi amajana atanu hmm. urumva hafi amamiliyaridi amajana umunani yose biyumvira ibyo bacikisha ku mwanya wose nicyo mm. kibazo kica kiba nicyo gituma usanga igihugu kiguma gihenebera mu bukene aba amugabo ukabona akaguye k'abantu bamubatunga abo bantu batanga ayo masoko abo bantu barabyo uraraba ingene batunze si ibintu biyoberanye n'ibintu ucubonesha amaso yawe ntibisaba kurinda kuba umu expert mu by'ubutunzi eh, ngo ubibone mm-hmm. ubibona gusa bisanzwe mm-hmm. umuntu ubuze amafaranga afata usanga afise amazu 10 mirongo usanga agendera mu mamodoka y'ibitangaza none woca uvuga ko ibyo bintu hehe hmm. si ibintu bisanzwe none kumbure ubwo buzima uno munsi buri buragora abarundi turi muri karadiridimba n'akana kaji iwabo ikiganiro cyahariwe abarundi bari hanze nakabazo akabazo gato ndakubaze ubwo haba mu ngendo cyangwa mu bindi mubona bano barundi bo hanze hari icyo bashobora gufasha kugira buno buzima bw'abarundi bato bato ah, abarundi twese bumere neza ahubwo naho nagomba aho nagomba ndahashimire leta naho itarashika kure mugabo ndabashimire kubona ubu uya leta ifata umwanya icyatubabaje gusa ni mu mwaka muri mwaka uheze Eh, nibaza ko aragahaze kagomba kuzokosorwa yarabigize neza umukuru w'igihugu mu nama yagirishije diaspora eh, burikisere mhm. mu dusezeraniye nawe uno munsi ntibiraja mu ngiro yavuze ko azaragirisha inama kabiri mu mwaka abicishije kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi none none buri buri ho barimwe uyu mwaka wohera yabisinze nkeka yarabipanze mu uyu mwaka mugabo ndiko ndabivuga ngo hmm. bavyumve abarundi bari mu mahanga hari ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu byo muri Africa West bitezwe imbere nabo nk'ubu tutagira amadovize amafaranga mm. y'agaciro nibo bagomba guterera kuko ndazi ko bakunda igihugu cyabo nta muntu badakunda igihugu narabaye mu mahanga ndabizi umuntu wese yifuza kukorera no gutera igihugu ciwe rero nibaza yuko ku karyo keza umukuru w'igihugu nabonye ahubwo hari inama yari itegekanijwe eh, ko umukuru w'igihugu yogiranye n'abarundi baba muri amerika no muri canada Hmm. muri uku kw'icumi na kabiri itariki cumi na zitandatu mugabo twabonye ubuserukiro uburundi Washington yaba ihagaritse ntitwamenye imvo mugabo icyo dusaba eh, ni uko inzego z'igihugu abambasaderi ni ukuvuga abaserukira uburundi mu byo bagirije bakumviriza bakumviriza abarundi ba mu mahanga kandi na zijya nama zagizwe ntibabishyiremo ibintu bya politiki bibe ibintu by'ubuhinga hmm. gusa hmm. kuko nibyo bikenewe cyane ni ukuri bariteguye guterera gose mugabo babakure mu bya baba hmm. babasabe gusa ibintu by'iterambere gusa ni ukuvuga ko ejo na barundi nyine bo muri diaspora wanashima bashobora no kuba abahinga nk'uko mubivuze kumure sinzi mu gihe hatabayemo ibintu bya politiki kuko bamaze kuba politiki bica bipfa byose hmm. bica bipfa nibaza yuko leta inzira yatanguye yuko bakoresha abahinga b'abarundi washaka n'abangaba bashiremwo baba bo mu mahanga bafise experience ko bafise ubumenyi mu bintu bitandukanye kandi baba baragenze bakabona utuntu n'utundi abo nibo bagomba kudufasha hanyuma mugabo kandi navyo nivyo abarundi badashoboye barundira abanyamahanga baze babikore babe bafashe kuko nta muntu umwe yigira umuntu ntiyigira birabona ko ari ibintu dukenye cyane mu bintu by'ubuhinga babishoboye babidufashe no ku bihugu byose ku isi bitera imbere mm. urabona n'abahinga bitwa ko bahari muri bino bihugu usanga baca bigira gukora mu mahanga kubera igihugu gitabafata neza mhm. ni ukuvuga ni kuko nk'ubu nama numva suroga muri leta baba bari baravuga ngo abantu ntibakunda igihugu cyabo ngo ibyo si byo si uko utwara gutegeza cyo ukunda igihugu usumba abandi mm. oya barakunda igihugu cyabo mugabo urumva nibwo twakuma tuvuga bo bagomba gufungura neza mugabo abandi nabo biza bagaca bafungura nabi none ndagakora gasanzwe umuntu arizana abaye umudogiteri agace zo gukorera ibihumbi ijana amajana cyo kuboneka kw'amafaranga y'agaciro mumvise kandi n'uruhara no kurangura imigambi no kurangura imigambi mwumvise kandi n'uruhara abategetsi no kuvuga abatwara bogira kugira koko ibintu bihinduke nuko nibutse za telefone irindwi na gatandatu kanya duca tubandanya eh ni umwana wanjye navye kwibatisimu gakabone batazira ibiciro ane mayindu antonio muzaneza urakoze kugabanya igiciro kirikirakotokaase hari utwakuye ari muri canada ni amahoro ni amahoro ndabaramukije amahoro mwese kuri radiyo isanganiro ni impore twe turashima sangwa ikaze hama widondora murakoze ku ikaze jewe ku mazina nitwa david nkaba mpamagaye niyota muri canada mu ndamukiriza umutumire gira amahoro y'imana n'abantu mugira aho muba mwubahwe mugira impuzu n'impundu mu bantu umutumire rero yadondaguye ibituma byinshi biterwa n'iri ah, idagurika ry'amabere ku masoko ibura ry'ibintu n'ibindi byinshi mhm. jewe nagomba nibande cyane cyane ku kugira ngo muri iki gihe tuko tubacamwo umunyagihugu yoroherwe mm. hanyuma n'ibyoshobora kuzokorwa mu gihe kizoza cyane cyane ibanze ku ruhara rwa diaspora mm. ntabwo wumvise ko ari karahara mu ruganda ntibacura cyane rwose cyane rwose kabitse mm. icya mbere ntushikiriza ni uko isi yose isi yose irabangamiwe n'iduga ry'ibiciro ku masoko ry'ibura ry'ibintu bimwe bimwe akarorero ba ni uko nka twebwe hano tubaye mm. mu myaka idashika kuri ibiri igiciro cya cyiritiro ya esanse mm-hmm. kigize hafi nka gatatu mm. nka fwa twa mu myaka itarenze ibiri mhm. kandi murazi mu igitoro kiduze n'ibidadazwa byose bica biduka mm. ariko rero aho bica bitandukanira no mu iwacu twebwe tuca imana leta icishyiraho imigambi yo kugabanya ibintu bimwe bimwe mm. ngo twebwe nk'abanyagihugu tworoherwe buke ni ukuvuga nk'imigambi eh, yo gufasha amamenaje ni ukuvuga imiryango kugira ibandanye yoroherwa mu buzima bwa minsi yose mm. ugasanga birafasha njyewe rero eh, mu byo ntibaza mu gihugu iwacu byokorwa n'ibikurikira mhm. kugira ngo muri iki gihe abanyagihugu borohe icya mbere kandi mbona ari ikintu gikomeye ico ni ku bantu bose baba abantu ehm, babubahwa n'abanyagihugu basanzwe mhm. ni ukubanza guhindura ingendo mhm. kubanza guhindura ingendo nshatse kuvuga tukabanza tukavavanura na birya bintu byo kuzera inze imfashanyo mhm. zijya mfashanyo zijya mfashanyo icyo zikora ni uko zitugumiza muri kuguma tuzeyinze twizeye imfashanyo bikatubuza kugurura imitwe kugira ngo dukore idushikanagura mhm, ariko gatonya ah, sinzi ko wagira ugaruke ku mutumire bandanya gatonya mhm. eh, eh, nagomba ngaruke ku karoro yatanze ku kuri misiri ya eh, kiriya gihugu bita igibu mm. ni ukuvuga n'akarorero keza cyane hariho n'ibindi bihugu cyane jewe notanga ku burorero ibihugu twari mu mu bihe bimwe twikukira mu bihe bimwe ariko uko turabona umunsi aho bigeze n'aho twebwe ibihugu bya afurika tukiri ukaba wo kwifata ku munwa mm, ariko notanga nka malezi mm. ibihugu ubuyapani wanashaka n'ibihugu atana ibintu bifise nk'ibyo twebwe dufise mm. ariko uno munsi biri mu bihugu bihambaye ku isi ariko david umutumire umutumire yagarutse kandi avuga ati kumbure amareto usanga atari proactive acagaruka ku kintu yavuze ati bujya murajya amahera abategekanijwe ku mwaka hariho n'ayaza nk'ifashanyo kumbure ni ni wavuga uti abarundi ntibazerinze ariko hariho amahera aza gusahiriza muri ya mahera ategekanijwe gukoreshwa ku mwaka nyumva yuko bihava byanga gose ni ukuvuga rero mm. ibyo rero nibyo bitwoheye amaboko imugongo ndabivuge gutyo mm. ni ukuvuga twizera yuko tuzokwama dufashwa muri bije yacu duharuramwo aya azova hanze mm. bituma tuguma twize nyene ibizova hanze wewe uti nayo yose tuyahebe turondera amahera hagati mu gihugu eh, tubifatiye hafi mu miryango iwacu ni ukuvuga niyo umuntu umumenyereje kumurihira inzu ahaba ni ukuri ntazopfa amenye yuko ari responsable y'urugo rwiwe hanyuma ngo akure amaboko mu mpuzu yiga ingene yokora akazohora yirihira inzu agatunga umuryango we mhm. azokwama afunze amaboko arindiriye yuko umurihira yacu ni ukuvuga rero hariho n'umugani baca mu kirundi ngo hake umuntu umuhisi womuhigira ukamwigisha ko aza kwirobera nibaza yuko ariyo ntumbero twofata ikindi rero rishyira mu guhindura ingendo mhm. niyo ruswa mu by'ukuri iyo ruswa idatujijwe idatujijwe itaviriwe hasi ngo ituzwe kuva hasi gushika hejuru bizotuma tudatera intambwe yego ni ukuvuga niyo mfashanyo tuba turavuga yuko iba yaje mu migambi itandukanye kenshi hari ruswa mu gihugu kirimo ruswa icerera mu mifuko y'abantu hmm. no ukuvuga tukama muri bya bindi nyine umwaka inyuma y'umwaka inyuma y'umwaka inyuma y'umwaka ugasanga mu by'ukuri ntitwiyunguruza ntosaba rero yuko leta twihutira ahanini gukora kuri ibi bintu ibi rero bimaze gukorwa leta ici ituronderera icija mu migambi yo kuturonderera umuyaga nkuba ukwiye umuyaga nkuba uzoca utujana uzoca utujana muri faze ya industrialisation debate mhm. ni ukuvuga mu mahinguriro n'ibiki n'ibiki bijyanye n'amahinguriro kugira ngo uriya mwimbu twimura tuwuhingure iyo tuwuhinguye tuba twongeye kwica bita purivali hanyuma hmm. tuwuhingure tunawubungabunge narabonye hari isoko rimwe umenga ni mu bice bya kibitoke bimbura itomati nyinshi ariko igice kinini cy'izo tomate gipfa ubusa kubera ntizihingurwa ntizibikwa neza ni ukuvuga ibintu bene ibyo akaza akarori k'izo nari ndibuka hariho niho hacazamwo uruhara rwa diaspora mu mm-hmm. by'ukuri muri diaspora harimo abahinga benshi mm. iyo ndazi burundi ubu ngaho iwacu ageze mu buhinga bwo gukora mu masantarare dikire muri bake cyane mu gihugu cya canada ajya gukora kuri santarare mm. yego kabisa uwo ni jewe nizi w'umugenzi wanashaka urumva mhm. ni ukuvuga nk'uwo ni w'umutekinisiye w'umuhinga akomeye cyane kandi bose baba bifuza yuko boterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu cyabo aho rero simvuze abandi bafite imigambi eh, yo kuba boza imitahe yabo mu gihugu yo kuba bofasha mu masekiteri aya n'ayariya n'ayandi n'ayandi ni ukuvuga rero mu kurindira yuko leta ikora ibyo itegerezwa gukora urwo ruhara mvuze hejuru ibyo birakorwa rero muri uno mwanya turimo kugira iraboneka ya industrialisation kugira ngo amahinguriro amahinguriro yubakwe abantu baronka umunzi ku eh abo basore n'inkumi dufise ku bice birenga 70% mu gihugu bakore baronka ubuzi mu kuvuga leta rero yo birashiraho ingingo zo kugira ngo yorohereze ubuzima abanyagihugu ivyo rero nivyo nshoboye kwiyumvira muri kano kanya murakoze murakoze cyane david nibaza yuko n'abagenzaji baza kunyongerera ko bagashiramo ibindi byiyumviro kugira ngo umurundi ah, yoroherwe muri buno buzima twese butatworoheye muri iki gihe hmm. hanyuma rero ah, nayo bikagira uruhara rwayo kugira ngo n'imiburiburi naho tutoca dushika iyo twifuza ingendo baragaruka kuri byayo nitwe twagarutse ko ati byo kuzera amafaranga yo hanze ni byiza ko barundi boheba akumbure eh, igihugu kigakoresha amahera apfuye hano aragaruka kandi ati nuko n'abarundi kandi burandurana n'imizi ibijanye n'igi turire bakakigwanya kabisa hamagwa gwiza umuyaga nkuba kugira habe amahinguriro menshi yagarutse no kujya diaspora mu bisakararo yatanze kumwe canka abandi ngo bagiye batera imbere kumbe byo shobora guteza imbere igihugu acarangiza avuga ati hakugwe ko amatagisi kuri byankenerwa cyane cyane hama ngo n'abanyagihugu bakoreshe ngira yashatse kuvuga twa turima two mu gikoni kugira basahirize ukubaho kwa misi yose sinzi ko hari ico mukongera ko canke nk'umuco ibintu yashikirije davide ibyo rero bintu bitahari umuntu akajya gutwara igihugu yiyumvira gusa kuronka etaje kuronka inzu nziza kujyana mu mashuri meza abana biwe bikagarukira ngaho kiba ari ikibazo gikomeye cyane twebwe rero guhindura eh, uko kuntu abantu biyumvira nibyo dusaba mhm. eh, kuko ibihugu byo byashoboye gutera imbere babanje guhinduka mu mutwe eh, mu bisanzwe ni ababubahwa bose nabantu abantu bose nta n'umwe atakwiye kubahwa bajya badutwara bobo bajya bajya batwitwe twita abasuku hmm. ntitwita bubahwa mbega wari uzi ko mu bihugu biteye imbere ijambo honorable ritabaho ijambo egiseranse ritabaho ayo majambo ntabaho ayo ni amajambo ari mu bihugu bikenye abantu bagomba kuba bagira abami gusa ibyo n'akamaramaza n'uburozi ngabo kumbure ni eh, ryabwizwa shingiro ryacu ivuga yuko ari ugukingira inzego zacu urwego n'urukingira kubera kuvuga ibyo nibyo bita glorification hmm. la glorification mu materume yumvikana muri psychology bavuga yuko ari glorification des emotions hmm. ni uguhimbaza ibigumbagumba hmm. by'umuntu gusa urumva guhimbaza ibigumbagumba by'umugura ngo yumve ko hambaye umuntu akwiye guhambazwa n'ikintu amazi amariye igihugu nicyo cyonyene nayo ibindi byo oya ntacyo bivuze by'ukuri ndabaha akaro k'abantu batwara ibihugu bikomeye urambwira umuntu perezida twari ubushinwa urigera wumva bavuga ngo nyine icyubahiro bamugaye ubuntu buto buto cyane ubwo n'ubuntu buto mm. rero tugomba gushyiraho lisansiyeri onduwa sokipe do lisansiyeri mm. reka kumbure imbere y'uko tugaruka namwe kuco mu dushikiriza cokogwa kugira buno buzima buzimbye abanyagihugu barimo babuvemo tugaruke ku nyifato y'umunyagihugu muri bino bihe uko biri kose ngivyo birahari ariko no musi yifate gute nukuri uvuze ikintu gihambaye umbabarire je singirashwane mugabo jewe nje mu sitiyo yanyu narabiye hejuru urabona inzu yanyu muri etage hmm. narabiye hejuru mbona ubu bari bwama bwuzuye wenda ko ndavuga mu byo guhindura mu mitwe eta hmm. d'esprit ntushobora kuba udashobora kuronka isahani ya mindset ari ikintu gikomeye cyane jewe rero nibaza ko twebwe kandi ibyo bihera muri leta none ndagira ndabigarukeko leta itari yumvira kugira ikintu bita budget d'austerité ngo umuntu wese atubike umukanda kugira ngo tugire icyo bita orientation uh, dufate icyo bita ntibazo have bihenda ni leta hari abantu usanga bari muri piteke batabizi niyo dekararasiyo pirito niyo ndiko ndavuga usanga atari niyo bazi mugabo iko niko bimeze rero uruhara rwa leta uko bigenda kose ni karahara mu ruganda ntibacuma eh, ibyo niko bimeze none nk'ubu washobora gusigura gute ingene dushobora kuva mu kwa kabiri mu kwa kuva mu kwa gatatu kuri mwaka turimo ubu turi mu kwa cumi na kabiri amezi hafi umunani raba igitoro ingene kimeze cya ku masitasiyo ejo naraciye ku masitasiyo atari make imirongo kuma usanga yuzuye kandi haheze indwi zishya kuri zibiri biruko ubona biza biruko biruko biruko ejo byari byananiranye imirongo yari ihari none bigenda gute mu modoka mu zisaye umengo twarabimenyereye umengo ni ibintu isanzwe ngo ni ibintu bisanzwe mugabo kumbure nkuko mwimwa bivuze muti amezi hafi umunani byagiye birakorwa biravugwa haraboneka n'inyishu mugabo nuko izo nyishu wasanga zitabandanije n'ibyo bindi n'ibindi mwumva ikibazo mwa gihugu kihari mhm. urumva ikibazo kihari nuko hari abantu bakunda kungukira mu kajagari inyishu zibiri canke zitatu mubona zishoboka ku mpande zose nizi inyishu ziragoye mugabo reka tuvuge hari inyishu eh, z'ubunyene court terme hmm. inyishu za za hagufi akurte eh, a moyen terme hakaba n'inyishu a long terme mm. ni za kure gatoya ubwa mbere inyishu kikirika ibyo kizojya muci ibyo ni mubizi none twe dufise leta tukagira abahinga byo gute rero nibashyireho umugabo w'abahinga biyumvire bimwe ariko ndavuga bya proactivite mhm. biyumvire bantisipe kugira ngo ejo nihagire ikindi kintu kiba tugire mhm. eh, iyo nefuteri nta kintu bisaba kirekire mhm. eh, ikigira gatatu nibaza gikwiye cyane muri kuruterume nyine akuruterume eh, leta nikora ibishoboka byose irabe leta burya ntiba ntoya kandi ntibinyana barondere ama barondere mu eh, hari utwakwe ariko tumuha amasegonde atatu n'amahoro eh, nabugize ego akanya karatujyanye muri bande hama ari ikibazo kimara amasegonda mirongo itatu hmm. ikibazo ikibazo akanya karatujyanye rwose nta kibazo umuntu umuntu yavuga woba afise kimwe mutamara utiriwe nawe eh, bagerageze n'abandi bandi bamufasha bagerageze bavuge n'ahandi igihugu cy'uburundi kiratunze mbega uvuze ko igihugu cy'uburundi gikenye uri gusaba imfashanyo cade yo kivuga gusa murita niyo kivuga mm. mm. maroke yo kivuga murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane Placide burya umwanya nawe usanga utatworoheye reka tugaruke muri studio mugira izamuha interview eh, kugira turangize ikindi naco nibaza leta nikora ibishoboka byose maguru mashasha urabona nta mafaranga y'agaciro dufise mm. yo kuzana ibintu hanze kandi leta nishobora kuba inyana yama ifise ingufu mm. nibarabe n'inyishu za hafi eh, izo n'inyishu za hafi ko gusaba mm. ideni ntacyo bisaba leta igihugu igomara igihugu basaba imfasha basaba ideni naho nzi ko bitoroshe mugabo amafaranga y'agaciro aboneke hanyuma mu buryo bwa mwa terume leta navuze wa mugwi nujeho hacyajya n'uwundi mugwi ugira kabiri mhm. wiga ukungena igihugu coshobora kuva eh, bashyiramo abahinga bo hanze bo mu gihugu n'abandi diaspora kugira ngo bafashe leta kwiyumvira ukungene uyu mugambi w'i pnd mhm. yogira icyo bita priorite Mm. Eh, bapuriyoriza ibyo bimwe twise sekiteri poroteri do kuwasansi mm-hmm.